El dia a dia ens demostra que la individualitat ens porta per un carreró estret sense sortida, en el que quedem atrapats. En canvi, la col·lectivitat ens porta cap a un món ple de possibilitats i oportunitats, on la suma dels individus és clau per aconseguir una meta. El poble de Sant Andreu, que veiem avui dia, és fruit de l'esforç que ha fet el moviment veïnal, concepte que no només agrupa l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, sinó també altres entitats sense ànim de lucre que defensen una causa, la participació i el teixit associatiu són les claus per millorar la qualitat de vida dels veïns, afirma Juan José Moro, president de l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars que té la seu a Sant Andreu. En Juan José va arribar a Sant Andreu als anys 70 i des de llavors ha format part d'aquesta entitat, ajudant i col·laborant en temes referents a l'accessibilitat de persones discapacitades. Té una malaltia neuromuscular que lluny d'enfonsar-lo l'ha empès a tirar endavant i a promoure iniciatives per a persones amb trastorns físics i mentals, com ara classes de gimnàstica o activitats aquàtiques. La veritat és que ha dedicat tota la seva vida a la gent que pateix malalties neuromusculars. En aquesta lluita, però, en Juanjo per si sol només representa un gra de sorra. No obstant, si unim la seva entrega a la del conjunt de pacients, familiars, metges i voluntaris que conformen l'Associació de Malalties Neuromusculars, el resultat és espectacular. La unió de totes les forces proporciona als afectats una vida de major qualitat, dignitat i confortabilitat. El model de, so de societat que triomfa avui en dia és, afortunadament, un model associatiu i participatiu, i no individualista. L'esport, l'educació, les empreses són només alguns dels exemples que ens ho demostren.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 En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, la redacció d'un pla per incentivar la creació d'ocupació en 12 barris especialment complexos ha estat l'excusa per elaborar un estudi que permet fer una dissecció de l'estructura socioeconòmica dels 10 districtes que administrativament configuren la capital, uns trets distintius que, lluny de ser homogenis, presenten diferències palpables entre territoris. Doncs hem de dir que Sant Andreu té el percentatge d'immigració més baix, però també és el segon districte amb la renda més baixa. Amb un passat industrial pompós, eh, hem de parlar de la Fabra i Coats i de la Maquinista, aquesta activitat conserva un cert pes als seus barris, però paral·lelament estan experimentant una reconversió molt intensa. Polígons com ara el del Bon Pastor s'està reorientant i la construcció de la Sagrera hi tindrà un impacte brutal. I parlem d'una altra informació, ara eh, de la febre renovadora dels mercats que arribarà a Sant Andreu que els mercats propicien el desenvolupament del més petit comerç de proximitat, potencien el producte fresc i exerceixen d'eixos socials en la majoria de barris és una evidència que ha servit de motor per impulsar en l'última dècada una inusitada agitació renovadora a la majoria d'instal·lacions municipals. Uns es milloren i d'altres es reformen integralment, però tots cavalquen cap al prototip de mercat modern, implantat en els últims mandats municipals, on conviuen la tradició, els súpers i altres serveis. El nou equip de govern té clar que la premissa dels seus predecessors era òptima i que la crisi no ha de frenar les inversions rècord dels últims anys, i per això assegura que el ritme renovador es mantindrà. Un bon pessic se l'emportaran projectes gegants en plena execució, com s'entendreu entre d'altres. Hem de dir que Convergència i Unió vol donar continuïtat a la fórmula i pactar amb els operadors implicats. El gerent de Comerç, Consum i Mercats, en Raimon Blasi, que a la vegada doncs és també regidor de Sant Andreu, explica que encara està per desenvolupar el finançament dels treballs, però garanteix que hi ha demanda per les noves fórmules que permeten esmorteir costos. Hi ha grups interessats en les noves superfícies comercials, com els súpers, que s'hi solen incorporar, però també hi ha projectes més, més ajustats que ja no es disparen. Argumenta per deixar clar que l'avenç de les reformes no s'aturarà. Un mercat que afrontarà una posada al dia és, si tot va bé, el de Sant Andreu. És un tema del qual s'ha parlat molt, però que no té projecte, i necessita la seva pròpia reforma en aquest mandat, afirma Blasi. El que no està clar és si seria necessària la mudança a una carpa temporal, o bé si es podria utilitzar l'espai porticat del recinte i evitar desplaçaments. El del Bon Pastor ja compta amb el trasllat a una carpa provisional, però el pla està a l'espera d'obtenir finançament. Al marge de les novetats, les grans peces del mandat passat en obres o, pro o projectades segueixen avançant. I els veïns de la plaça de la Mainada, eh, estem parlant del barri de Naves, decidiran la reurbanització del seu entorn. Les obres de la plaça de la Mainada a Naves estan aturades a causa dels problemes econòmics de la constructora. Fa un any i mig van començar les feines de construcció d'un pàrquing soterrat, que finalment no es farà. Ara els veïns, residents a l'entorn, hauran de decidir el futur d'aquest espai mitjançant una consulta ciutadana tal com es va aprovar en Consell Plenari del Districte Sant Andreu. Fa gairebé 3 anys se'n va treure els gronxadors i es va aixecar tota la plaça per construir l'aparcament amb 168 places que hauria d'haver estat acabat a la primavera, però les obres ni tan sols no van començar. Ara és un solar aixecat que els veïns hauran de decidir com reurbanitzar-lo. I atenció perquè eh, estem ja a cap de setmana pràcticament, mm, avui és eh, divendres, i hem de parlar d'esports. I per començar, per començar parlant d'esports, podem referir-nos a la Reial Federació Espanyola de Futbol, que no admet el recurs per l'expulsió de Xavi. La resolució del jutge de competició ha desestimat el recurs presentat pel club per la segona groga que Xavi Jiménez va veure diumenge contra el Mallorca B. El Sant Andreu no presentarà al·legacions i, per tant, el migcampista es perdrà el partit de la propera jornada. I el Sant Andreu vol comptar amb els seus seguidors en el partit a Badalona. El desplaçament d'aquest diumenge a les 12 a, del migdia al Camp del Badalona serà clau pel futur immediat de l'equip. Una victòria acostaria molt l'objectiu de la permanència i permetria afrontar amb més tranquil·litat la recta final de la temporada. I acabarem també parlant de la Unió Esportiva Sant Andreu i és que allà s'ha trobat la fotografia més antiga d'un equip de futbol i precisament doncs, eh, pertanyia a la Unió Esportiva Sant Andreu. Durant la recerca per l'elaboració de l'espai d'història del web de la Unió Esportiva Sant Andreu, s'ha fet una troballa important per la, per la historiografia del futbol català, una de les fotografies més antigues d'un equip de futbol a Catalunya i fins ara la més antiga trobada mai d'un equip de Sant Andreu. La fotografia data del 1900, correspon al Futbol Club Escocès, nom amb el que fou conegut el primer equip mm, del que de constància que jugà a Sant Andreu de Palomar. Fundat per treballadors escocesos de la fàbrica de filatures de la Fabra i Coat, se sap que va ser creat amb el nom de Futbol Club Sant Andrés, encara que, dat l'origen dels seus jugadors, fou finalment conegut com Futbol Club Escocès. La redacció del web de la Unió Esportiva Sant Andreu ha contactat per la xarxa amb la neta d'un dels jugadors d'aquell equip, australiana d'origen, escocès, propietària de la fotografia, que n'ha cedit amablement una còpia digitalitzada a la Unió Esportiva Sant Andreu perquè sigui divulgada. Es dona la circumstància que l'avi d'aquesta australiana, George Hirvan, abandonà l'escocès al novembre de 1900 per integrar-se a la disciplina del Futbol Club Barcelona convertint-se en el primer golejador en competició oficial a la Copa Macaia d'aquest club. En marxa la secció d'història del web de la Unió Esportiva Sant Andreu. La secció d'història del web de la Unió Esportiva Sant Andreu ha estat coordinada per l'historiador llicenciat per la Universitat de Barcelona, Jordi Petit i Gil, directiu de l'àrea social del club i membre del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, a partir de la recerca feta pel llibre Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009 i s'acaba de posar en marxa coincidint amb aquesta troballa. Hem de dir que la secció compta amb valuoses fotografies recollides pel grup de recerca del llibre del centenari que es podran consultar a la xarxa per primer cop. Molt bé, doncs d'aquesta manera doncs, hem fet un recorregut per a les notícies més importants del dia d'avui als nostres barris, als barris de Sant Andreu, i ara el que farem serà una petita pausa, però no marxeu perquè, atenció, després mm, us recordarem una de les notícies que ha estat important aquesta setmana aquí als nostres barris, i precisament a la Trinitat Vella, i és que dilluns es va fer la, el Consell de Barri de la Trinitat Vella i aquest serà el tema que tractarem després d'aquesta petita pausa. Fins ara. Mm -hmm. vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs, tal com us deien, continuem amb el nostre programa d'avui i ahir es va realitzar un acte important al Centre Cívic de la Trinitat Vella, com és aquest Consell de Barri de la Trinitat Vella, i para hablar de tema pues tenemos a Manoli de la Lotería al otro lado del, del hilo telefónico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues ayer se realizó este consejo de Barry y nos gustaría que nos hablaras mm, a ver qué cosas importantes se hablaron porque ah, hubo muchos temas mm, y, para abreviarlo para que la, gente que nos oiga pues tenga más o menos una idea de qué es lo que ocurrió, ¿no? Sí, pues mira, ayer se trataron tres temas. Eh, uno, el primero era cómo los vecinos, de qué forma se podían dirigir a cualquier queja al ayuntamiento. Mm. Y luego, segundo, era... Em, el portal de la Trinidad. Y luego, el tercero era sobre el PAM este del de, ayuntamiento central. y, entonces, pues eso, quedamos en que el, el esto, el, la, el portal de Trinidad em, van a hacer unos ascensores a final de este año 2012, un ascensores que unen la Trinidad Nova con la Trinidad Bella. Ah, un ascensor a aquella parte, otro ascensor en esta. Y esto te empezarán a sobre final de año, ¿sabes? Y, luego... Pues, ¿cómo, será el ascensor? Porque tenemos claro que de la Trinidad Bella a la Trinidad Nova, mm, supongo que debe ser un ascensor que debe ir de, de derecha a izquierda, ¿no? Porque o de izquierda a derecha, porque no es un... Hay un ascensor que será la banda de la Trinidad Nova y una otra que será la banda de la Trinidad Bella. Ah, ¿Sabes? Y, entonces para unir para la gente que va, mm, que vengan, mm. me refiero si a ruedas y todo esto, porque lo tengan más fácil para, mm. para unir, bueno, más que nada para unir más el barrio. Claro. y entonces, pues esto ya le digo, empezarán mediados de año, final de año, y luego sobre el portal de la Trinidad, mm. eh, que irá, esto de momento no hay nada, porque no hay dinero, dice que esto subirá unos 12 millones de euros, mm. y ahora mismo pues que no, esto está parado. Lo que también se habló es del tema de la, de la separación de la carretera de, de Rivas, ¿no? sí, se habló de que cuando venga el carril BAO, mm que por eso hicieron que, eh, eh, hicieron un poco más ancha a esta altura la meridiana para mover para allá hacia Trinidad Nueva la meridiana y entonces la carretera de arriba... pues quedará mm, para el barrio para, para salir no sé si la pondrán dos direcciones eso no quedó claro y, y quedar para el barrio igual ponen dos direcciones porque la gente de esta que han hecho esos pisos nuevos eh, se quejaron de que, claro, tenían que dar toda la vuelta al barrio para salir, para salir del barrio, pero cosa que eso siempre ha estado ahí, siempre ha estado. Y no entiendo, pero bueno. Y, y, también que en la calle Tosal, la calle Tosal se unirá con la Trinidad Nueva, sí. por debajo del el nuevo el nuevo carril esto que han abierto para salir al cinturón para coger la meridiana hacia ahí, abriéndonos la calle, que es la calle Tosal, y, entonces pues quedará abierta. Y, sobre todo, ahora la segunda fase será... La segunda fase será eh, la, la, gasolinera ya está, no está aún en marcha, pero ya está. La segunda fase será lo de la ITV y la última será la de la de los pisos para gente joven son de alquiler y la residencia de Avis. Sí, pero lo que se dijo es que precisamente no ahora en estos momentos no había dinero, ¿no? Para... No, no, no había dinero porque no hay nadie quien quiera apostar nada por esto. Me refiero de, de constructores, ¿sabes? Y eh, vino el, de Bagursa y estuvo explicándolo y eso de momento sí que está parado. Lo único que está más en marcha son los ascensores y es lo de la carretera de arriba, la separación de la mediana carretera de arriba. Y también hará el, los mm. pisos estos nuevos que han hecho de esas de color verde aquí en el parque. Que en lugar de poner una valla... La ah, parte de arriba la mm. van a, por ahí van a salir donde salen los del nuevo carril este que han abierto por ahí, los desviarán hacia la meridiana y entonces a partir de ahí, de esa esquinita de donde están los pisos, la carretera de arriba se ancharán y, entonces será independiente de la meridiana. Pero también le digo que esto será más después de los ascensores, porque la verdad que no hay, no hay dinero. Lo que sí que tenemos que estar contentos es que el día 10 de marzo se inaugurará finalmente la biblioteca. Exacto, otro tema que tocamos. Se mm. inaugurará la biblioteca mm. y nosotros queríamos que quitaran el muro del Mercadona, pero resulta que si quitan el muro del Mercadona, el muro que hay justo detrás de los pisos que hay allí, dice que se puede debilitar, incluso los pisos pueden, pueden caerse. Y entonces mm. dice que tienen que ir muy muy despacio y hacerlo pues muy bien. Y de momento que lo quitarán, pero de momento ahí está. O sea que hay la previsión de quitar este muro, pero... Sí, eso sí que está previsto también mm. eh, y, y, hay, hay dinero para ello, me refiero. Eso sí que lo van a hacer, pero bueno. Pero no va a ser... su tiempo. No va a ser antes del 10 de marzo, no, no, no, cuando supuesto, no, no da tiempo, no da tiempo. También dijimos que a ver si eso se va a quedar ahí eterno como otras muchas cosas que se han hecho en la Trinidad, también se inaugurará, hemos conseguido que inauguren también la, escuela Bresol, esta de ahí debajo de centro médico, que no está inaugurada. El tren, Aunque funciona, no está inaugurada, ¿sabes? Se llama el tren. Sí. Exacto. Y entonces le inaugurará el señor Trías el mismo día 10 de marzo, que es sábado, cuando venga a inaugurar la, biblioteca. Limpiarán el entorno, tampoco sabemos eso está ahí, eh, cómo quedará, esas casas que hay ahí tan feas y, y, esa calle al lado del, del parking, que pues también todo eso lo tienen que arreglar, pero bueno, está un poco parado. Hmm. Bueno, supongo que el hecho de que estemos pasando por una crisis eh, ya hace que las cosas no vayan... Pues sí, sí. Pero bueno, se han hecho unas tres grandes obras aquí en el barrio, eh, que ya le tocaba. Hmm. Pues sí, la verdad Y la verdad que estamos por ese lado contentos, pero bueno, hay que seguir luchando. Lo que también se nos ha dicho era el, hecho de, la cárcel, ¿no? La cárcel, sí, eso de momento está parado, pero bueno, lo que sí estamos, la Asociación de Vecinos, a ver si conseguimos que por lo menos eh, las, las, casas que hay alrededor, por lo menos tiren los techos, digamos, para que eviten que se entre que entre gente ahí a vivir. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que hay 36 familias que están ocupadas ahí dentro de la casa. Sí, y entonces, mm. pues eso, queremos, pero bueno, esto está en, en tema judicial y todo esto, mm. en la Generalitat no depende de ellos, ¿sabes? Mm. Y no depende del ayuntamiento. no, depende del ayuntamiento, depende de la Generalitat. Entonces, está ya está de fase judicial y, y ahí están. Pero bueno, de momento, cada vez que se mete alguno, pues lo antes posible se denuncia y el otro día vinieron y desalojaron también a otros que se habían metido, pero bueno. Y ahora a partir de la primera quincena de marzo habrá lo del plan de actuación municipal. Sí, el día 5 tenemos una reunión, el día 5 de marzo, por la tarde, de seguridad aquí del barrio, bueno, y a ver cómo quedamos. Pues sí. Mm, también se ha dicho que se repartirían mm, bulletas para para que la gente eh, pueda opinar y pueda ah. decir como quiera eso, también hay que poner la dirección, y que poner todo porque se contestará eh, folleta por folleta, ¿eh? Claro, sí, sí. O sea que lo que digan los vecinos va a constar Lo van a tener en cuenta, por supuesto, sí. En la calle Furada de número 15 dice que hay un edificio con ratas un edificio que está un poco, sí. Mm. Y, también por ahí fue donde hay un, una gente ocupando un piso que es de la Casa de Cataluña mm. y es donde cogieron, manipularon el gas mm. y, entonces pues, eh, pues, eh, si no llaman corriendo... Hubo una fuga, ¿no? Sí, porque una fuga y grande y de momento está eso parado, pero claro, no se sabe con esta gente se lo vuelven a intentar otra vez o qué. estar pendientes a ver que no... Pero bueno, esto, según tengo entendido, no sé si es verdad o no, pero según tengo entendido, la familia que viene allí, que tuvo un coste de mil euros y lo han tenido que pagar los vecinos. Bueno, Es que no, no hay otra, claro. Si los que e, ellos están ocupando y los que y los que realmente viven allí son los vecinos, pues ellos son los que se supone que que tienen sí, Sí, bueno, bueno, que le venga ese pago sin, comerlo ni beberlo, como que, que porque, bueno, bueno. Sí, sí. No, no, no es justo ni para, ni, para, los vecinos, ni para los verdad, sí. Luego también se dijo algo de la marquesina de la parada del 96. Sí, sí, sí. Eso, eh, que allá había una marquesina ahí, antes de hacer las obras. Entonces sí, la van a hacer porque ahora hay un plan de arreglo de marquesinas el cual entra también esto y como ahí ya estaba que una marquesina pues la vuelven a poner bueno pues tendremos que estar pendientes a ver qué es lo que ocurre mm, ayer también se presentó el nuevo intendente de la Guardia Urbana, ¿no? El señor Francisco Godoy. Bueno, ya hace día que se presentó, sí. Pero ayer vino, estaba él ahí, sí. Mm. Se presentó la Asociación de Comerciantes, se presentó la Asociación de Vecinos y, y la verdad que estamos bien con él, estamos contentas porque siempre está por aquí y vemos que se implica un poco. Además, mm, según tengo entendido, ah, lo que se habló también es que habrá como una división entre entre lo que es la, el barrio de arriba y el barrio de abajo de Trinidad. No, nosotros no queremos que haya ninguna división, lo que tiene que ser un barrio, porque el barrio no es la plaza de Trinidad, el barrio es todo. Y es aquella gente no se, no se tiene por qué sentir desplazado y como otro barrio, no, hombre, no, tenemos que luchar porque eso sea todo un barrio, ayudarnos. Porque es que es un barrio. Hmm. Hombre, la Trinidad Bella siempre ha sido uno de los barrios unidos. Eh, unidos y luchadores. Sí, sí. Tenemos que seguir con ello porque de hecho eh, lo que sí sabemos es que si nos unimos y luchamos, vamos a conseguir lo que queramos. Bueno, pues entonces quedamos eh, que el día 5 de, marzo habrá esta Consejo de Seguridad. A las, sí, a las ocho y media, en San Andreu, ¿eh? Y esto del, del Incasol, también se dijo algo de los terrenos del Incasol. Sí, pero el Incasol se, ha echado para atrás, ¿sabes? Entonces ya no está. Digamos que se ha echado para atrás porque esos terrenos eran para ellos, para para edificar y para hacerlo ellos, ¿no? Pues no. Se han echado para atrás, entonces pues de momento eso está parado. Bueno, pues Manoli, te dejamos ya <laughs> que, puedas atender a, los clientes. Eh, pues muchas gracias eh, por, Nada, vosotros y cuando queráis algo, pues ya, vais, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias. gracias. buenos días. Molt bé, doncs tot el que hem anat parlant amb la Manoli doncs és el que es va dir ahir en aquest Consell de Barri de la Trinitat Vella, que com hem dit doncs va haver-hi un total de 80 persones que van assistir i evidentment doncs es van tractar temes de, de, molt, de molta importància per cadascun del, dels veïns d'aquí de la Trinitat Vella. Molt bé, doncs ara el que farem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè si fa un moment parlàvem de la seguretat al barri de la Trinitat Vella, ara parlarem de la seguretat però en el seu tot conjunt eh, de quina manera doncs, eh, podem sortir d'alguns de, de, dels problemes que ens afecta eh, en el tema de la seguretat i ho farem amb els Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. Parlim d'aquells mons llunyans de les espècies per catalogar que ningú mai ha vist abans. Porti'm aquells marremots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar. paisatge fragmentat. Un fascicle setmanal. Sóc l'home que busca perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació perquè no hi ha color si em fa dir que l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal com us dèiem en començar el programa, els entendreu aquest cap de setmana viatjar cap a Badalona. Però qui ens ho pot explicar millor eh, aquest tema és en Pol Gustems, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs com ho tenim aquest cap de setmana esportivament parlant? Bé, és un viatge curtet, eh, per això. <laughs> és, és dels viatges més agraïts de la temporada perquè està a tocar contra aquí a Badalona. Són dos parades i... a metro, no? Sí, sí, <laughs> exacte, exacte. És, és poca, poc, poca distància i segur, segurament que hi haurà molta afició quatribarrada que, que es voldrà apropar al Camp de Centenari per veure el Sant Andreu, a més perquè estem en bona ratxa, perquè eh, mica en mica comencem a treure el cap per la part alta, perquè encara que anem uns ens a, a la taula amb 37 punts, s'ha de considerar que la majoria de rivals tenen un partit més, perquè ens hem sumat aquest partit contra l'Esporting Maonès, uh mhm. -huh. i, és, i és el cas del Badalona, que ara mateix té 41 punts, però que ja l'han sumat al partit, de l'Sporting Magonès. Per tant, en teoria, amb, amb, amb, hauria de tenir-ne 30, el 38 i el Sant Andreu en té 37. Per tant, eh, la distància real és, és un puntet. Per tant, si es guanyés, doncs bé, seria molt important per, per ja guanyar fora de casa, perquè crec que eh, sempre parlem d'opcions a playoff, quines en tenim, ara mateix som uns gens a la taula, troba una mica lluny, són 5 punts, però és que si comencem a guanyar fora de casa i encadenem una, una ratxa d'un partit o, o dos sumant fora de casa tres punts, un empat, el que sigui, i a casa continuem, continuem forts, crec que, que l'equip que, sigui, que aconsegueixi fer això serà el que finalment pugui competir al final de temporada per, per estar quart o, o, o tercer. I bé, el partit de Badalona, com sempre, molt, molt complicat. Un equip de Manolo Márquez, el Badalona molt defensiu, que, que sap tancar molt bé, que aconsegueix pocs gols, que, que és molt complicat i, i bé, esperem que el Sant Andreu continuï la bona dinàmica que crec que més o menys apostarà pel mateix 11 que està fent fins, fins fa poc, amb Edgar a, a davant, amb... Veurem, jo crec que l'únic dubte de l'alineació és saber si jugarà el Lluís Blanco, que l'altre dia no va estar gaire encertat, o bé Quim Araujo, però la resta de, de l'11 pràcticament el tenim ja assegut de memòria, i, i bé, a veure què podem fer Badalona, jo crec que podria ser un punt d'inflexió sumar els tres punts eh, per anar cap a dalt. A veure si és possible, si ho aconseguim. Per, veure, perquè hem, hem de dir... complicat, eh? Home, eh, perquè el Badalona ara a quin lloc es troba de la taula? Mira, ara és sisè, amb 41 punts, uh -huh. eh, té 26 partits jugats, el Sant Andreu en té un menys, en té 37, i és dels equips que des del principi de temporada vam dir Badalona, el vam veure al torneig històrics eh, guanyar, ser el campió dels torneig històrics i, i era un equip molt, molt ben fet, passa que té pocs efectius té està molt justet. Té un 11, mm. un 11 titular molt, molt clar i un parell de, de recanvis bons, però té una plantilla bastant curta. Mm. I és normal que potser a la de temporada doncs, comenci a passar, a passar una mica l'esforç de, de la temporada. Mm. mm. No sé. El Sant Andreu, eh, en teoria, hauria de jugar com està fent fins ara, anar en compte amb Alberto Manga, que és el jugador més, més, més destacat del, del Badalona, que ja du 10 gols i que és un, un pelotero no, de mig camp, amb el camp esquerre, és, és bueno, boníssim, aquest el Sabadell, cantera del Barça, aquest, hem d'anar amb compte amb aquest, amb aquest jugador, i amb la resta mm, crec que encara no recuperem a Marcos i, i serà això, l'11 de sempre, que gairebé, mira, amb la seva memòria gairebé, amb... Bueno, queda, un, queda un dubte també que és eh, Núñez o Morales, saps uh -huh. que Pau Núñez últimament està, està jugant, perquè al principi Morales es, es va lesionar, va entrar Pau Núñez a, a l'11, però ara Morales ja està recuperat i Pau Núñez com que ho està fent bé, de moment continua sent, sent titular. Per tant, dubte a la porteria, si Morales o Pau Núñez, i Frank Grima lateral dret, Didac Navarro i Moyano centrals, lateral esquerra Rubén Canelada, mig del camp amb Nando i Marc Martínez, línia de 3 per davant amb Xavi... No, Xavi Jiménez no, perquè està sancionat, per tant, aquí entraria Quim Araujo potser, Lluís mm. Blanco i Arnau Tovella, i a dalt eh, Edgar. Eh, mm -hmm. Són gairebé faves comptades. És el que dèiem abans, no? que en Xavi Jiménez eh, va rebre la segona groga i ara eh, s'està resolent el, el, aquest, aquest recurs. No? no ja, ja, ja s'ha resolt i no uh -huh. li han tret. Vull dir, el vale. Sandro es va queixar perquè considerava que la segona groga no era no era procedent perquè va ser per simular i vaja, vam veure la jugada al camp i realment no, no era per ser una groga, es va recórrer a aquesta sanció i el comitè ha dit que, que Nanai, que de moment no li treu, per tant, Sergi Jiménez és important, recordem l'últim golejador de Sant Andreu a casa, amb aquella xilena que, que tots haureu vist, que vaja, un dels gols de la temporada. Mm Molt bé, i pel que fa a la resta de competicions esportives? I sempre diem eh, on juga la muntanyesa, tercera divisió, en aquest cas jugar a casa diumenge a les 12 contra el Vic, no hem dit que el partit de Badalona també és diumenge a les 12 al Camp de Centenari uh mhm. -huh. i sempre transmissió aquí a, a la ràdio a partir de dos quarts de 12 o, o mhm. tres quarts, una mica així abans de, del partit i waterpolo, partits importants sempre, torna a la Lliga després de la Copa del Rei el masculí del waterpolo Sant Andreu juga el dissabte, per tant demà a la tarda, dos quarts de set de la tarda contra el Club Natació Barcelona i uh -huh. el mhm. femení també juga dissabte, també a casa, a dos quarts de quatre de la tarda contra l'escola Waterpolo Saragossa. Uh mhm. -huh. Perquè el Club Natació Sant Andreu ja pot anar més relaxat aquest cap de setmana perquè la, la setmana passada va haver-hi la Copa del Rei i aquesta setmana ja només és partit de, de competició, suposo. Exacte, la, la setmana passada va tenir tot el, el caos d'organitzar mm, un, un torneig que va fer molt bé i que de fet crec que l'any vinent es tornarà a fer i el següent potser també, com a seu estem triomfant en aquest sentit, i, i vaja, no va anar del tot bé esportivament, potser perquè els, el masculí va, va ser eliminat a quarta de final, i ara una mica torna a la Lliga. És, mm. Mm, sembla que aquest any no, les coses no van del tot bé pel, pel club de Sant Andreu masculí, que li està costant bastant eh, sumar bons resultats, i de fet, mira, repassant la classificació, som ens a la taula de 12. L'únic és el Túria, que està per sota i que no porta cap punt. Per tant, l'equip més, eh, més dolent, en teoria, que aquest dia no té res a pelar. Som uns mm. ens amb 10 punts, però tenim a prop el Club Natació de Catalunya, que és desè amb 11, i el Mediterrani, que és novè, amb 11. Després, les, les següents per sobre estarien a 15 punts, 16 punts. Per tant, l'objectiu hauria de ser una victòria, intentar atrapar el Mediterrani o el Catalunya. Uh mhm. -huh. Molt bé, doncs eh, a veure què és el que passa aquest cap de setmana, tant pel que fa a Waterpolo com a la Unió Esportiva Sant Andreu, que s'ha de traslladar aquí a prop, a Badalona, i a veure com, com va aquest, aquest, aquests partits, no? Un partit, un partit maco per anar-hi perquè és això, diumenge al matí, si fa sol millor, eh, estem a prop, podem fer el, el, el viatge amb l'equip, vaja, crec que tothom qui, qui s'animi del Sant Andreu és, és el partit per, per anar-hi, ara que comencem una sèrie de partits també jugant aquí a, a Catalunya fora de casa, uh -huh. són partits macos de, de veure. D'acord. Doncs farem això. Eh, els que vulguin anar a veure el Club Natació Sant Andreu, que, sap, que sàpiguen que poden anar a la piscina Pere Serrats, no? Sí. I els de la Unió Esportiva Sant Andreu, doncs que sàpiguen que poden escoltar el programa la Sant Andreu en joc, aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. De fet, ho podeu fer tot perquè Waterpolo és demà, uh -huh. dos i mhm. mitja nois i a eh, sis i mitja nois i diumenge al eh, futbol. D'acord, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies pel gust temps per aquesta connexió i a veure què és el que passa aquest cap de setmana. A veure si hi ha sort i sobem una victòria fora de casa. Això, no, no estaria gens malament. <laughs> No, no, que va, que va. Molt Adéu, bé. Jordi. Vinga, ens retrobem dilluns. Bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció, ara sí que us recomanem que agafeu un paper i un llapis o un bolígraf perquè eh, en tornar d'aquesta pausa us oferirem la nostra habitual agenda de cap de setmana i és important doncs, que alguns dels actes que vosaltres pugueu estar interessats doncs, que els tingueu ben anotats. Fem, fem una pausa i tornem. un ball de màscares del passat. Gira la roda d'amors i odis, saps que ens gosen devorar esperant a la reserva el moment que mai no es presenta i el vampir s'assetega amb la sang que brolla de la terra. de la meva comunitat. Hem buscat a la frontera interior per les forces d'interposició. Un vals d'estàtues de sal en un ball de máscaras del passat. Gira la roda d'amors i odis, com certs els gosen devorar esperant a la reserva el moment que mai no es presenta i el vampir s'assetega amb la sang que brolla de la terra. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs què és el que podeu anar a fer aquest cap de setmana? Doncs tot seguit us ho comentem a través de la nostra habitual agenda. Comencem parlant de que avui es fa avui es realitzarà l'últim dia de l'exposició Història de Catalunya a Can Fabra personatges rellevants del segle XIX i XX, com a dual Serrasolses, el grup TACA, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Avui és l'últim dia, eh, a, bueno, eh, el lloc on podeu eh, veure aquesta exposició és a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, com hem dit, eh, que es troba al carrer Segre, eh, número 2432 de la plaça de Can Fabra, i el telèfon és el 93 360 05 65, i l'entrada és doncs, gratuïta. Mm, dir-los que fins, tenen temps fins a les 9 del vespre per poder gaudir d'aquesta exposició. Mm -hmm. També hi ha d'altres activitats a destacar, com per exemple la que ens porta cap a la nau Ivanov, es diu Conversando Tangos. La nau Ivanov del carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui divendres a les 9 del vespre Conversando Tangos a càrrec de Quinta El Godo. Eh, L'entrada és de 5 euros i pels amics de la nau eh, de 3 euros. La venda, podeu comprar les entrades eh, doncs, a, a taquilla doncs, una hora abans de, de que comenci eh, l'espectacle. També dir-vos que el Centre Garcilaso a la Sagrera també avui realitza una de les seves activitats, mm, doncs podríem dir, més destacada, com són les seves jam sessions. Tots els divendres, música en directe, Jam Session, avui a les 10 del vespre, eh, Jam Session amb Estar Arto o Arta i l'entrada és doncs, gratuïta. I atenció perquè aquella gent que mm, vulgui passar-se aquest cap de setmana per alguna de les biblioteques que hi ha a Sant Andreu doncs podran consultar un directori d'autors i autores locals.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 La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà demà dissabte a les 6 de la tarda una nova visió de les estacions transformadores, aquesta vegada vistes des de les seves escales. Una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius, intercanviar experiències i treballs al voltant de l'arquitectura i disciplines afins, i també doncs, posar sobre la taula eh, temes abstractes sobre els quals reflexionar i discutir per enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes. Hem de dir que les trobades consisteixen en monografies temàtiques que generaran tres sessions diferents. Per una banda, projectes o treballs consistents en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú sempre relacionada amb la temàtica, D'altra banda, projecció, ficció o documental permet un nou punt de vista sobre el tema a debat, que en aquest cas doncs és les estacions transformadores vistes des de les seves escales i també dir-vos que hi ha una altra sessió de, que us ofereix la possibilitat de veure des d'algun lloc o projecte que ens il·lustri estratègies o disfuncions. Com a segona activitat del cicle Escales projectarem el clàssic de ciència-ficció The Incredible Shrinking Man, pel·lícula de 1957 dirigida per Jack Arnold i basada en una novel·la eh, de Richard Madison, qui també va fer el guió de l'adaptació cinematogràfica. Doncs hem de dir que el tema de la pel·lícula és la relació del cos humà amb l'entorn físic que l'envolta i com aquesta interacció es va modificant a mida que la relació d'escales va variant. La pel·lícula va distorsionant aquesta relació d'escales entre el cos del protagonista i el món dels, dels objectes que l'envolten fins a transformar l'espai domèstic en un lloc fantasmagòric i amenaçador. La projecció es farà en versió original subtitulada en castellà i l'entrada és totalment gratuïta, o sigui que no us heu de preocupar per rascar-vos les butxaques. Més temes a destacar, mm, parlem d'una parada de llibres que hi ha a Sant Andreu per recaptar fons per projectes solidaris.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 Hem de dir també que en aquesta parada del mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura. Aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià. Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Més coses. Anem ara cap al Sant Andreu Teatre i és que la Factoria Escènica Internacional us ofereix l'estrena L'Ugret, el Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest mes de febrer l'estrena de la representació de l'obra L'Ogret, a càrrec de la Factoria Escènica Internacional, una estrena d'un espectacle basat en un text premiat internacionalment. Susan Leveu, dramaturga canadenca, signa aquesta història sobre el fill d'un ogre que lluita contra els seus instints. Es veu que l'autora vindrà a veure l'espectacle i la versió que en farem aquí. L'espectacle està recomanat per a nens a partir de 7 anys i es tracta d'una coproducció amb el Caer de Reus. I atenció perquè tornem a la nau Ivanov. Hi ha una representació d'una obra, es diu Constança. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà fins diumenge la representació de l'obra Constança de la companyia Melanina Teatre. Constança és un espectacle creat a partir de poesies escrites per dones d'arreu del món, és un espectacle <clears throat> de poesia teatralitzada, de poesia dita viscuda. És un pont entre les paraules i l'espectador. Doncs hem de dir que moltes dones, eh, com per exemple Virginia Woolf, Esmeralda Verbel, Gaspar Estampa, Gemma Gorga i moltes altres, la llista no acabaria mai, són algunes de les dones que les han inspirat. En aquest espectacle són elles qui parlen i les intèrprets són el vehicle entre la seva paraula i l'espectador. Parlem de la sinopsi? Doncs sí, eh, l'espectacle de creació pròpia a partir de poesia escrita per, per dones, eh, algunes de les dones, pensadores, escriptores i activistes més importants de la història es reuneixen un cop cada 28 anys en un lloc secret, gràcies a un lligam ancestral i misteriós que existeix entre elles. Les mou un objectiu comú, anar traçant un camí que les porti a una nova manera d'organitzar el món, on la llibertat, el reconeixement i la igualtat d'oportunitats siguin possibles. Doncs aquesta obra, Constança, es realitza fins diumenge a la nau Ivanov i hem de dir que qui porta a terme aquesta obra és la companyia Maladina Teatre, que va néixer el 2006 amb la creació de l'espectacle Deliris, escrit i interpretat per Berta Errando. I després, doncs, ja el 2009 es va estrenar a la nau Ivanov de Barcelona i es va representar dins la temporada d'hivern. L'obra Xandal va ser premiada al primer certamen de textos teatrals Vila de Gràcia. També podem dir que aquesta obra, a eh, Constança, té una durada de 60 minuts i la venda d'entrades es pot fer mm, o bé per tal entrada o bé una hora abans de, de, de, a taquilla. Eh, bueno, eh, com hem dit, doncs avui demà a les 9 del vespre podeu disfrutar de l'espectacle i diumenge també a les 7 del vespre. Eh, L'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau de 10 euros. I fa temps que no ens passàvem pel Centre Cultural Els Catalanistes i hem de dir que aquest cap de setmana, precisament aquest diumenge, realitza una, una obra important. Es diu Ad Libitum BSN i eh, parla de l'ensemble de les guitarres. El Centre Cultural Els Catalanistes, al carrer Ramon Batlle número 2, us ofereix aquest diumenge a les 6 de la tarda l'espectacle Ad Libitum BCN, ensemble de guitarres. L'ensemble de guitarres Ad Libitum BCN va ser creat al 1999 vinculat al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. El repertori de la formació musical presenta obres escrites originalment per aquesta formació i per transcripcions, tot posant èmfasi en compositors i estils mediterranis. El seu impulsor i director és Joan Furió. La reserva, per fer la reserva d'entrades podeu trucar al 93 al 274 35 74. Molt bé, i també dir-vos que continuen els tallers d'iniciació als Valls del Món a Sant Andreu, que s'han anat realitzant durant tot aquest mes i avui avui us podem parlar de que el barri de Navas organitza per aquest diumenge a les 11 a la plaça Ferran Reyes doncs aquest taller d'iniciació als balls i ho farà amb mm, tres entitats importants a destacar com són l'Esbar Maragall, el TEAC, que és el taller equatoriano d'Arte i Cultura i el Centro Cultural Andalut del barri del Bon Pastor que ens oferirà el seu grup de percussió. Més coses a comentar-vos, doncs eh, com podeu veure tenim una agenda farcida d'activitats i evidentment doncs, totes aquestes activitats les podeu consultar a través de la nostra web que és www.rtv-mitgefaimà.com o si entreu a Google doncs poseu Ràdio Trinitat Vella i ja directament ja us adreça a la nostra web. També informar-vos que Naturaleza Subjetiva és una nova exposició de fotografia que realitza a la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix la nova exposició d'Helena Redondo, eh, fotògrafa. Naturalitzar subjetiva és un treball desenvolupat al Parc Natural de, del Garraf durant sis derives realitzades entre els mesos d'octubre de 2010 i gener del 2011 per al Màster de Creacions Artístiques, Realismes i Entorns de la UB amb el professor Pep Mata, a través de l'apropiació del paisatge, procés creatiu íntimament lligat al lloc, les imatges porten a la memòria alguna cosa més que al moment en què van ser capturades. La mirada subjectiva conté el record, un reflex de llum, una gota d'aigua, eh, rosada a la cara nord del camí... Però hi ha alguna cosa que s'escapa a la càmera, darrere de la geometria i de la força centrípeta de cadascuna de les instantànies. Per això es presenten entre vidres com mostres de laboratori com si per descobrir el que amaguen es necessités un microscopi. Doncs tal com us hem dit, aquesta, aquesta exposició va a càrrec d'Helena Redondo, que va néixer a Barcelona l'any 1974, és llicenciada en arquitectura i ha realitzat el màster Creacions Artístiques, Realismes i Entorns a la Facultat de Belles Arts mm, de Barcelona. En la seva activitat professional doncs, eh, combina la investigació en l'àmbit de la sostenibilitat ambiental i social amb la pràctica de l'arquitectura i hem de dir que Naturaleza Subjetiva és la, primera, és la seva primera mostra de fotografia fruit d'un procés creatiu que ja va ser exposada el passat juliol al Bar Macondo de Barcelona. I el grup de, el grup de fotografia Fotosagrera és una entitat que col·labora en aquesta tasca de portar a terme doncs, a eh, diferents fotografies a l'espai de la nau Ivanov. L'entrada és totalment gratuïta i ara eh, tenim encara alguns apunts per comentar-vos, com per exemple el fet que continua aquest fanzines, art fotocopiat dels anys 80 fins ara, a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 3 de març a l'àrea de còmics una exposició dels fanzins de la col·lecció particular de Miki Puig, excomponent d'una de les bandes imprescindibles dels 90, Los Sencillos, DJ amb DJ amb gust, productor elegant, eh, label owner i sobretot col·leccionista de discos, de molts discos i de fanzins, també de molts fanzins. L'exposició ens introduirà dins el caòtic món de l'autoedició fanzinera i del món eh, mod, punk i soul dels anys 80 i 90 a la ciutat. Ens queden dues coses, dos apunts per comentar-vos. Una realitza al Sant Andreu Teatre i l'altra es realitza a la nau Ivanov. Comencem pel primer. futbol i, i filosofia en una coproducció entre el Sant Andreu Teatre i el Teatre Lliure. Al SA, Teatre Barcelona, programa Ara estem d'acord, estem d'acord, de la companyia Indigest, un esbojarrat espectacle ple de filosofia platònica, futbol i sabidoria popular, de Jordi Oriol, explicada a moda de conte filosòfic basant-se en el mite de la caverna de Plató amb un o altre canvi, d'entrada no succeeix en una caverna, sinó en una taverna, i les imatges que es projecten a la paret no són ombres, sinó la retransmissió d'un partit de futbol. Jordi Oriol, qui ha estat recentment reconegut per l'èxit de la seva peça, té error, dins el projecte T6 del Teatre Nacional de Catalunya, presenta ara Estem d'acord, estem d'acord. Doncs això realitza el Sant Andreu Teatre avui a les 9, demà a dos quarts de 10 de la nit, diumenge a dos quarts de 7 de la tarda. El preu de l'entrada són 16 euros i per acabar dir-vos que eh, la nau Ivanov us ofereix l'exposició escultòrica de Susan Azum, que es diu Frutos, i que evidentment doncs, podeu gaudir a la nau Ivanov, que es troba al carrer d'Honduras número 28. Doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, i esperem que passeu un molt bon cap de setmana i això us ho desitgem doncs, a Cristina Paniello, al Carles Molinario i a en Jordi Garcia. Ens retrobem dilluns, que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau. Adéu.